serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago amahoro neza mwebwe mubandanya gukurikira radiyo isanganiro kaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango uno munsi turabira hamwe ibijyanye no kubyara ku rugero mu burundi ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro istebu cerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburundi busanzwe bufise uburinganire bungana n'ibirometero kwa darato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi n'amajana umunani na mirongo itatu na bine none mu burundi birakenewe ko abanyagihugu bijukira kubyara ku rugero abanyagihugu boba bamaze gutahura ibijanye no kubyara ku rugero leta itegekanye iki ku bijanye n'uwo mugambi turi kumwe na muganga Juma Ndereye arongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza PNSR mu mfunyapfunyo y'igifaransa amahoro neza mahoro kaze mu kiganiro isanganiro ry'imiryango mwakoze kudutumira mhm. turi kumwe kandi n'umupfasoni Cecile mu bindi wo mu runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi ka fob amahoro neza amahoro turabahaye ikaze mu miryango Eh, murakoze mhm. mm. hari kandi patiri Pierre nsengiyumva ni cegera cy'umukuru w'igisata kijejwe ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabara mu kice amahoro cyane kaze mu isanganiro ry'imiryango murakoze imbere y'uko twinjira mu idonido rya kino kiganiro Diodone Nzeyimana adushikana mu muryango wo muri komine n'intara ya muyinga akabondo n'uwundi uvuga ati jewe imana kuba narabarose ni byiza mugabo utabarose burya nawe ari mu marira araganya kuko burya uri umuntu uvuga ati umuntu w'umugabo ukabura ikibondo burya ntiwibaze ko aba ari byiza uca mu bandi umengo barakwinuba kubera iki kuko burya ikibondo hari igihe bibura ugire umwana umwe hari igihe bironka ugira abana mirongo ibiri ukabironka si kuvuga ngo ni ukubera woba ufise abana benshi ngo ubwo bukene ngo buca bukuzura cyangwa ngo ngo ubure ngo aho bashobora kuba bivana na wewe umugabo bafite hara udakurikirana uvuga ati ngoka nkurikirane urugo tuma abana banje bo kwicwa n'inzara yego kweri nduwimana no afise ijambo rya nyuma mu rugi we ngivyirondoka janye n'amagara meza yarabiyazi n'umukenyezi wiwe bafata ingingo kutazigera bakoresha ubuhinga bwo gutandukanya imvyaro nk'utunyuzi ibinini n'ibindi tijewe kweri imana yarabampasi nzokwigira ndikonesha ni uko bazoba bangana kose nzobakira uko nyine imana izoba yabampaye si kuvuga si kuvuga ngo ni bwa twese je nko ku ruhara rw'iwanje kabisa jewe twarabiganiriye n'umugore yavuze ati je kabisa icima imana izokora cose kizuba ico nyene mugabo jewe ntako nzo kwishiramo kubera azi kubona abantu benshi bamaze kwankira maze kubatera ingaruka mbi uzoba bikeneye azogenda nta ngorane utabikeneye naho azovuga ati jewe niko birukonyene biruko mu gihe iyi ya muyinga ari imwe mu abantu benshi abatware bakama bamenyesha ko indiyane z'amatongo zabaye ndanse kubera ubwinshi bw'abantu aho ndi uwimana ngo abahungu biwe yiteze ko bose baziga amashure bitunge nayo ngo kuvyitongo aho kubaka ntibazohabura ikiryamo ca muyinga Dieudonne Nzeyimana radio isanganiro tubandanije na kino kiganiro umugambi w'igihugu jejwe irondoka rijanye n'amagara meza umaze gukora ikimufatiye kumbure ku gihe uwo mugambi waroyeho muganga ndereye umurongo w'igisata kijejwe irondoka rijanye n'amagara meza bigitangura ubwa mbere na mbere hari nk'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi ariho batangura kwiyumvira ikintu coza gisa n'uyu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza kuri uno munsi murazi yuko imyaka mike y'inyuma yaho muri mirongo icyenda na gatatu igihugu cacu caciye kigira ingorane kija mu gwimo eh, hariho rero byinshi byasubiye inyuma muri ico gihe mirongo ibiri n'icyenda ku ijana ubu barakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro hariho ibyagiye eh, birakogwa nabyo mu byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'ibibondo urabye nko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda, abakenyezi barenga igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri barapfa mu gihe bariko baratanga ubuzima uno munsi twarateye imbere cyane ubu ku bakenyezi ibihumbi ijana bariko baratanga ubuzima amajana atatu na mirongo itatu na bane nibo bahasiga ubuzima ibyo bitigiri biracateye ubwoba n'ibyo ariko urabye iyo tuvuye umuntu arashobora kugira icyizere kuko aho turi ko turaja bisa n'uko ari byiza gusumba ku bana bari munsi y'imyaka itanu abarenga ijana na cumi nibo bapfa batarakwiza imyaka itanu ubu twarateye intambwe bisigura rero yuko turiko turatera intambwe ariko hamwe n'ivyo hariho ikibazo ikibazo gihambaye cyane gose nikijanye n'ingene abana bafungura turafise ikibazo cyo gufungura nabi mu bana bari munsi y'imyaka itanu abana mirongo itanu na batandatu kwijana bari munsi y'imyaka itanu barafise ingorane ya malnutrition chronique ni ukuvuga ko batafunguye neza kugira ngo bakure ivyo navyo bikaba bishobora kugira ingaruka mbi cyane birafise ingaruka mbi cyane cyane kugira ngo ubwonko bwabo bushobore gukura neza bazobe abantu bazoshobora kwibeshaho banabesheho neza igihugu cabo none muvuze ibyo byose muri ko muravuga nico catumye umugambi ujaho kugira ngo mushiremo n'iki turiko kijanye uko abantu bagwirirana bakaba benshi sisi yaga nk'uko benshi bakunda kubivuga ugiye ruguru abantu bakubwira ngo amatongo yaraza amatongo ntiyaje kuko nta muntu yaje gutwara isi y'uburundi ni abantu babaye benshi kuko uko tuba benshi niko tugabura rya tongo soko yadusigiye eh, tugiye ku mupfasoni Cecile mu bindi nk'umukenyezi murabona mu muryango gushika mu Burundi muravye ko vyifashe birakenewe yuko imiryango y'u Burundi ivyara ku rugero yego murakoze kumpa ijambo eh, nk'umukenyezi kandi nk'uko abakenyezi benshi tubibona birakenewe cyane yuko abarundi bakwiyumvira kubyara ku rugero kuko mwumvise ko harimo ikibazo cyo gufungura kugira abantu bashobore kubaho kuronka ibishobora gutunga umuryango hanyuma hariho n'icyo kibazo c'abana nabo nyene kugira bashobore kubaho neza bashobore kwiga bitabagoye e, borohewe kurusha ibyo byose nibijana mu iterambere hanyuma ku mukenyezi naho e, kuko ari we yibungenga arafise ikibazo iyo ku mbyaro nyinshi niko umubiri wiwe ugenda uraruha ugasanga hari ushobora no kumuhitana uno munsi duca turaba urugero abantu bageze ko tukaraba nko ngaha mu burundi tukaraba abakenyezi imbyaro bashobora kwibaruka ubu tukaraba nk'uko bamye babivuga bati uburundi bungana gute abarundi nabo bamaze kungana gute ibyo byose turaheza tukabiraba tugaca turaba rero ko ka gateka k'umuntu kacubahirijwe kagifise rya teka ryako niho rero duca tuvuga duti kubaho tugeze ubu abantu batakironka ibyo bafungura bihagije bituma abantu bagumana ako gateka baremanywe ku gateka bafise ku mana kuno munsi tubona uno munsi ababyeyi benshi bibaruka mugabo ntibashikana abana babo kuri ako gateka kubera kubura ibyangombwa kudashobora kurihira abana ishuri eh, kudashobora kuvuza abantu bagwaye kubera imvu z'ubukene mhm. ego muramaze ndumva ko murazanye ikindi kintu muti bo kumvikana kumbure turaza gushika ku buryo uko bobikora eh, cyane cyane mu bushikiranganji baraza kubitubarira ariko ngarutse mu bushikiranganji mwebwe mukurikirana ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza tuvuze ngo ku rugero none ku rugero ni urugero rumeze gute urakoze cyane ikibazo cyo kurondoka ni ikibazo cy'inkoramutima ku buryo n'umwe yokwiha ububasha bwo kuvuga ati jewe ndatanze itegeko kugira abandi bose bazorigendereko ni ikintu kijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ntushobora rero kuvuga ati jewe kubera nifuza ko baba babiri ntibazobe babiri uba uri kurihenda ku rugero ni ukuvuga tuba turi ko turahimiriza abantu yuko twogerageza kugira imiryango mito mito ijyanye n'uburyo dusanzwe dufise mu gihugu iwacu ariko ntawe twoja kubwira ngo byara babiri cyangwa byara batatu ivyo nabubakanye bajya hamwe bakajya inama n'ingingo hanyuma bakavuga ati twebwe ku muryango wacu ababereye ni babiri ababereye ni batatu ntigisigura yuko leta izogenda kubwira naka cyangwa naka mu rugo rwiwe ngo byara batatu ibyo si byo kuko muri abo abo batanu n'ibice bitanu ku ijana tuba turi ko turavuga harimo abo usanga bafise abana barenga cumi njyewe narabaye muganga mu bitaro naragize amasezariyene abakenyezi baza afise imbanyi igira cumi na gatanu narabibonye njyewe ngaha mu burundi byo kurondoka twaba tubwize ku bana batarenga batatu kuko niho na leta yoheza ikaronka uburyo eh, bwo kubatunga ikabatunganiriza muri ka gateka kabo batiriye ariko aravuga mhm. reka tugende dutera imbere Cecile mu bindi murabye mu Burundi ko babyara hariho uwo ushobora kumva afise abana batandatu akakubarira ati je ahubwo ndipfuza no kubyara abandi nta bubasha bafise bwo kubufata ingingo bonyine bavuga teka harageze kumagarika kubyara kubera mvuga ubumenyi buke mhm. kubera nkumbure atajambo bafise batabyumvikana ko n'uwo bubakanye n'uwo bubakanye mhm. akaba ari we uwo bubakanye akaba yamafata ingingo y'ibijyanye n'irondoka muri icyo mu umukenyezi eh, yomenya yuko magara yiwe ibyo byose ariko aratuma ashobora kuhasiga ubuzima hanyuma ikindi nacyo nyine mu kwiyumvira mbega abo bana yifuza kubyara cumi na bangahe barazi amategeko y'ingene umwana atezwe kuregwa n'ahatezwa batezwa kumushikana kuko mu isanzwe umwana abavyeyi batezwa kumuherekeza gushika ashike mu bigero mu kuvuga yuba uguyiwe nawe bamuherekeza none abo bana bose bafise uburyo bw'uko bazobakorera ibyo bintu bakabashitsa ku rugero nabo bashobora kwibeshaho kandi bafise ubuzima bwiza ivyo rero ni’byo mu rugo abubakanye bo kumvikana bakaraba ko abo bana bariko baravyara ashoboye kubatunga bakabaronsa ibyangombwa byose bakiga amashuri bifuza bakavuzwa neza eka n'ibindi byose bikenewe ku muntu mu buzima bw'umuntu hanyuma n'umukenyezi nawe akagira amagara meza nsenge nsengiyumva patiri muri mu gisata kijeje ngo n'imiryango muri diyoseze ya bujumbura mwebwe muri ko muraraba ku rugero burundi tugeze ko intambamyi muri ko murabona ziri muri iki gisata kijanye n'irondoka n'izihe murakoze cyane icya je navuga uvuga ni ikintu kijyanye n'ubumenyi abarundi bafise bamwe bamwe benshi barabufise buhagije hmm. eh, bituma uno munsi hariho benshi bagifata kubyara nko kumenya no kugwiza itunga nko kumenya kwibaruka n'ubuhizi kwereka abantu rero n'abandi bagifata umuntu ataronsa abana cyangwa umuntu abyaye abana babiri nko kumenya ni umuntu ugasanga yari yafashe n'ingingo yo kubyara abana nka bane gaca abyara uwundi gaca babandanya nuvuga rero nti haracakenewe igikorwa kininiya cyane eh, nuvuga nti cyo gufasha abarundi kuguruka cyane rwose mu bumenyi mu bwenge dusanganywe no mu migambi dutegura yijyanye n'ubuzima bwacu kugira umwana aboneke n'imibiri ingene rero umuntu aba akura arera umubiri wiwe ibyo umuntu aba ashyira imbere mu buzima hari igihe usanga ari byo bigarutse bigatuma bimubera intambami yo kudashobora kwinjira muri uwo mugambi rero wo gushobora kubyara abana we nyine yifuza yayayaya muntu utumviriye isanganiro urahombye urasizwe n'amajyambere n'ukuri turi mu kiganiro isanganiro ry'imiryango kuri radiyo isanganiro turi ko turabira hamwe ibijyanye no kubyara ku rugero mu burundi tubandanije n'ikiganiro n'abatumire turi kumwe muri studio none nko mu bushikiranganji mwebwe mukurikirana ibijyanye n'amagara y'abantu ubwo buryo ubwo bumenyi muha abanyagihugu kugira ngo baheze babyare ku rugero ni ubuhe muganga juma ndereye eh, uburyo bwo kubyara ku rugero umuntu yawushyira mu mice ibiri itandukanye minini minini hariho uburyo bukoreshwa n'abahinga bize ibyo kuvura hariho n'uburyo kama iyi niyo mice ibiri nyamukuru mhm. muri ubu buryo rero bukoreshwa n'abahinga bize banonosoye ibyo kuvura kwa muganga Eh, mu bihugu nka byose hariho eh, uburyo butandukanye bamwe bakoresha ibinini abandi bagakoresha inshinge abandi bagakoresha utunyuzi abandi utugegene abandi bagakoresha kumbure n'udufuko mu buryo kama usanga naho nyine hariho uburyo butandukanye bw'ubwoko bwinshi ariko ahanini benshi bakunda gufatira ku bimenyetso eh, umukenyezi asanze eh, yibona ko eh, mu buzima bwiwe bwa misi yose ashobora gukurikirana hariho n'abandi bakoresha uburyo bw'urunigi ikintu kimeze nka kujya kwica kure bagenda ko araharura ko hanyuma hariho n'ubundi buryo bakoresha bwo kwisuzuma bagafata ubushyuhe bw'umubiri eh, n'ibyo ahanini abantu bakoresha none muri ubwo bwose ko muri muganga mwebwe ubwo muba mubona bubereye n'ubuhe ububereye ni ubwo abubakanye bumvikanye ko kuko nta woja ngaho ngo abubwire naka canke nake naka wundi ngo koresha ubundi bwo buryo bubereye abubakanye nibo bategezwa kumvikana bakavuga bagatora bakavuga ati twebwe mu muryango wacu twifuza yuko twokoresha ubu hanyuma muri ubu buryo bukoreshwa kwa muganga hari n'aho ushobora gutora ubu ku kumbure ugasanga ugiye kubukoresha ntibihuye neza n'umubiri wawe uraheza ugasubira ku ivuriro ukababwira ugasaba ko baguhindurira bakaguhindurira mhm. cecile mu bindi muri ko muraraba imiryango irorohewe mu gukoresha ubwo buryo butandukanye kubera inyigisho batanga kwa muganga benshi ubwo buryo barabumenya cyane cyane ubwo buryo bakoresha kwa muganga baramenya ko buriho kandi baranabafasha kugira ngo bashobore eh, kubukoresha ariko kubera bifise ingaruka mbi kandi ugasanga barabihanahana hariho bamwe baca babivamo bakanka kubikurikirana kubera ko eh, bibaza ko bishobora kubagira ingaruka mbi bibaza canke bo bamaze kubibona kubera ko hari abamaze kubibona bakashobora kubibwira n'abandi birashobora gutuma baca babireka yaremwe jiwe nigeze gusoma igitabo cy'abantu banditse bavuga ko kajya kanyuzi bakoresha umwana mu by'ukuri irigira ryabayeho aba yasamwe mugabo akabura aho yatezwa kuca kugira ngo abandanye akura urumva nk'ibyo ku bamaze kubimenya ashobora guca bireka kuko ati ntibijyanye n'uko jewe niyumva agacaronderera ahandi agacaronderera ahandi ati nta itegeko ry'imana ni ukuri numva icyo cyaha ntugikora akagifata ko ari icyaha hanyuma abandi nabo haragiye usanga bakwiza nkumbura ibihuha bakavuga ati ibi bintu batuzaniye birashobora kudutera kutasubira kubyara birashobora kudutera n'izindi ngorane nabyo nyine bakabireka eh ariko nk'ubuye nibyo abariko baratumviriza urumva ibyo bihuha barabigira nka mwebwe nk'umukenyezi w'imboneza nka wewe nawe ubibona gute jewe uko ndabibona uburyo bwiza jewe nuhanura abakenyezi kwakoresha uburyo kama ego patiri Pierre Nsengiyumva mwebwe namwe murakurikirana imiryango muri diyoseze muri muri katolika mwebwe ubumenyi mutanga mwebwe eh, n'ubuhe mufatiye ku buryo butandukanye bwo gufasha imiryango kubyara ku rugero eh, murakoze cyane twebwe turashimikira ubwa mbere cyane rwose ko kugira ubugeni atari umugambi w'abantu atari inevasiyo imene mvuze uko ukonye mumbabarire ni uvuga n'ibintu byatunganijwe n'imana kandi twebwe tuza dusanga bihari ibyo imana yatunganije rero imana yabitunganije imbere y'uko abantu tuzana n'ubu bumenyi dukoresha uno munsi icyo rero nicyo cya mbere tuvuga duti twubahirize uwo mugambi w'imana aba ariwo dushyira imbere nkama rero ikigira kabiri twe twigisha rero agateka k'umuntu umuntu akitahura mu gateka yaremanywe kandi akanitahura ko ngaha kuri iyi si mu buzima bukabandaniriza ahandi nk'uko yezu kirisito yabitweretse kugira muri uwo mwanya umuntu ari ngaha ntave yibagirira ikibanza cya mbere cy'imana amagaheza akabyitwaramo neza mu buryo rero buhari hariho ubu buryo nyakubahwa muganga tubwiye uburyo bukoreshwa n'abahinga banonosoye ibyo kuvura Eh, tugiye muri kahise umuntu arashobora kubona ingene ibyo bintu byagiye birakurikirana mu gangacuma ibibazo bijyanye n’ibibyirondoka byarabayeho umugabo byaragiye gukomera nko mu myaka ndashobora kwihenda nko mu myaka y'igihumbi amajana icyenda na mirongo itanu kubandanya icyo gihe niho ekleziya yatangura kuvuga iti mu buryo twokoresha turabe neza dukoresha uburyo bujanye bwubahiriza agateka k'umuntu kugira dufashe abantu gutunganya neza ibijanye n'irondoka mugabo tugiye gushika mu mwaka w'igihumbi amajana icyenda na mirongo itandatu n'umunani niho papa yari ahari paul wa gatandatu yatuma ko abahinga mu by'ubuvuzi abakatolika batari abakatolika gusa abahinga mu by'ubuvuzi arababwira ati ngiki kibazo kiri ngaha ku isi ni ikibazo kijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingene abantu botunganya ivyirondoka gende mutwigire ibintu mubona bibereye vyofasha abantu bace bagenda rero bariga baramuzanira ibyo bashoboye kuronka bari abahinga b'abaganga kandi bakomeye cyane n'abandi bahinga mu bundi bumenyi butandukanye niyo rero bashika baravuga bati ubu buryo bwose bugiye kuba bwakozwe n'abantu bushigwa mu mibiri y'abantu ngo bitunganye iby'irondo batunganye iby'irondoka buzogira inkurikizi mbi ati rero rondere n'ubundi buryo bundi bukomeye bundi bwoza haruhande y'ubwo none rero abahinga bace bagenda b'abaganga mbere kandi bakomeye cyane rwose baca baragenda izo ngo z'abaganga baragenda bararondera uburyo bokoresha kandi bidashoboka icyo gihe rero niho baca barondera papa rero mu muri wo mwaka w'igihumbi amajana icyenda na mirongo itandatu n'umunani yaciye asohora inyigisho ziravuga ati rero uburyo bwose umuntu akoresha imbere yo kurangura ibanga rituma umwana aboneka abubatse baca baryumva uburyo bakoresha bari ko barangura iryo banga n'uburyo bakoresha bahejeje kurangura iryo banga butuma imana itarema muri ekereziya katolika no kubemera kirisito bose ubwo buryo ni bubi hanyuma abo bahinga bace batora rero ubwo buryo kama bukoreshwa rero aribwo na muganga yatubwiye ngaha ubwo bujyanye no gutohoza ibimenyetso ahakuru ni nabwo abashimikira ko ubwo bujyanye no gupima ubushyuhe bw'umukenyezi ubwo buryo rero baraburondera hama rero ekereziya kiravuga iti tangure kubwigisha niho mu nyuma rero ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu oms yahava riremera ubwo buryo kugira wemese yemere ubwo buryo ni uko harimo n'abaganga bakomeye cyane bagiye kubuvuga ubwo buryo mu marero buremegwa buratangura burigishwa rero uno munsi tugiye kuraba ibiharuro kari imbere y'uko nza ngaha ibiharuro bariko baratanga muri iki gihe baratwereka ko mu bihugu by'abazungu by'i buraya abatanguye gukoresha cyane ubu buryo butangwa cyane kwa muganga bariko baragabanuka igitigiri kiriko kiragabanuka c'ababyirukira ubu bariko benshi bagaruka ku buryo kama ko igwirirana ry'abantu rifise inkurikizi ku buzima bw'abandi abantu babaye benshi iyo mu muryango ufise abana babiri urashobora kubatunganiriza neza bamaze kuba cumi bica bigorana kubatunganiriza neza aho rero haraca ikibazo mu burundi cyane uburyo rero n'ubu buryo twavuze duti uburyo bubereye n'ubuhe kuri twebwe abemera imana uburyo bubereye ni ubusonera agateka k'umubiri w'umuntu agateka umuntu yaremanye tugiye mu buryo bubereye ahandi naho ni uburyo umugabo n'umugore batoye umugabo n'ukuraha ko nabo basoneye agateka k'umubiri wabo ariko rero duciye tujya mu bumenyi bw'abantu nk'umuntu ari mu butumwa yirigwana n'abantu igihe cyose abantu biracabagoye no kuvuga ngo uburyo bubereye biracabagoye bonyine kwitorera n'ubwo buryo bubereye ni ukuvuga nuko tubanza tugafata umwanya wo kwigisha abantu bakamenya n'uburyo bubereye icyo bita bubereye n'igihe bo nyine abantu bakakimenya biracyabagoye abantu cyane rero kumbure ngira ni ikindi kiganiro twaheza tukagira kugira ngo tubafashe kubatahuza nyine neza urafise ibyo ukora ariko urashobora kuba e, impande y'ibyo ukora ushobora kugira akagorane agaca nk'ikariya utera reka dufate uburerorero busanzwe kera twe tukiri bato hari umuti witwa chlorokine twakoresha kugira bavure malariya hm. chloroquine ni umuti usanzwe abantu bose bashobora gukoresha ukabavura malariya ariko muri bo hariho igice cy'abantu amize chloroquine yaca atangura kwiyagaza ubwo nyine kandi utakunze kwa juma urashobora gukunda kuri uyu mukenyezi bisigura rero yuko asubira ku ivuriro akavugana na wa wundi yamuhaye umuti uwo aba afise ubumenyi bukwiye ushobora gutuma amuhindurira cyangwa akamubwira ati hagarika iyo bikenewe mhm. ariko kenshi eh, ingorane ziba zihari ni ingorane ntoya cyane rwose ku buryo bitaba binakenewe yuko umuntu ahagarika burundu bashobora kumuhindurira icyo gikorwa ego uri karatumviriza rero umurangiza akamo muteye imiryango yo mu burundi nk'ikigo kicejwe irondoka rijyanye n'amagara meza ni akahe akamo twotera imiryango y'uburundi twumviriza ni uko aho bigeze uno munsi eh, mu gihugu cyacu urabye amikoro dufise n'uburyo dufise n'ingena abarundi babayeho birakenewe cyane rwose yuko ingo n'imiryango zitabira iki kibazo cyo gutondekanya imbyaro tubyara abana bakeya dushobora kurera n'igihugu gishobora kurera ako niko kamo nyamukuru umuntu yotera abarundi yego cecile mu bindi turi ko turarangiza imiryango muyibwiye iki nk'umukenyezi cyane cyane ibyare gute ku bijyanye no kubyara ku rugero eh, jewe impanuro ntutanga kamuno batera ni uko eh, hoba umwumvikano hagati y'abubakanye mbere butangura ku bakabiganira hake bakiri mu nyigisho bamaze gupfundika umugambi wo kuzobana bagatangura bakavugana ibyo bibazo by'abana bovuye ari uko bangana ubona ngaha mu burundi nyakubahwa patiri hari icyo yavuze kijyanye n'ibyiyumviro by'abantu naciye nkubitiza agatima ku gaciro baha umuhungu n'umukobwa ugasanga umukenyezi abyara abakobwa aca yumvira kuguma abyara ngo atinda abyara abahungu kubera ko bavuga yuko abahungu aribo bagumye umuryango abyara abakobwa bari ariko arawuhonya ibyo bintu bakaba baramaze kubiganira muri icyo gihe bakiriko baritegurira ubugeni ku buryo ibindi byiyumviro bizoza mu nyuma byabaye na bukwe baye na senge bahe bazovuga ngo ariko arahonya umuryango kandi atari we anabituma hanyuma bakiyumvira kwabo bana bateza kubatunga bakabaha ibyo bakeneye byose gushyika aho babaherekeza mu buzima gushika kuri ya myaka bashobora kwitunga bonyine umukenyezi akamenya yuko harimo ikibazo c’amagara yiwe kandi mu gihe atayabungabunze n'abo bana ariko arabyara ashobora kubasigara imfubyi ntashobore kubarira ibyo byose bakabyiyumvira bakarondera ineza y'umuryango wose atakurenganya n'abashinga ntahe bakiyumvira ineza y'umukenyezi wabo bakiyumvira icyo gikorwa cyo kurerera hamwe ntikibe igikorwa cy'umwe rero nk'abagabo bafise ingeso zo kujya mu bintu biboreza bituma wa mubiri wa badashobora kuwitwararika ngo bahave ryabanga twavuga ugasanga bashaka gucinyiza umukenyezi urugwaruka aba bakiri bato ni nabo benshi cyane mu biharuro uko bahora babitwereka babitohoje ni uko bobanza bakabitahura aba bakiri bato bimirije kugira ubugeni aribo bari imbere bagiye kubaka babitahure bazogere kugira ubugeni babitahuye hama inyifato bagira ubu ijane n'inyifato y'umuntu azubaka urugo atari uzubaka urugo rw'abantu benshi cyangwa urugo rwo kujazana umuntu utera ingorane mu rugo Eh, batangure biyubake ubu ababe bazima ubu hama ku bamaze kubaka ingo nabo ’nicyo kiyago hagati y'umugabo n'umugore baganire hama bafatire ku bumenyi bafise mu gutora igitigiri cy'abana bazibaruka biyumvire ko hariho n'abandi bari ko baribaruka hanyuma hmm. bakoresha ubwenge imana yabahaye murakoze cyane ni na hano ikiganiro isanganiro ry'imiryango cuno munsi giciye kigarukira twari ko turabira hamwe ibijyanye eh, no kubyara ku rugero mu burundi murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro barakoze abatumire twari kumwe muri studio twari kumwe na patiri Pierre Nsengiyumva ni cegera c'umukuru w'igisata kijejwe ngo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura wakoze guterera guhurira mu isanganiro ry'imiryango urakoze cyane mhm. twari kumwe n'umupfasoni Cecile mu bindi wumurunani mu runani aharanira agateka k'abakenyezi kafobe wakoze ku ntererano yawe mu miryango nta muntu kuntumira mhm. hari kandi muganga juma ndereye arongoye umugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza peneser wakoze gushika mu biganiro isanganiro ry'imiryango mwakoze kuntumira mhm. arakoze francois akimana yari mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro cyari kiremeshejwe nanje Alain desire bukeye neza murakoze cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango